Ну, як навчання на біофаку порушу я тишу. Якось там іде. Віктор прокреслив чашкою в повітрі йому лише зрозумілу криву. Мишко Калита сказав мені жартома, що я переходжу з класу в прошарок, з робітників до інтелігенції. Я вже вам казав, що й сам про це думав. А тут ще й Мишко додав. Коли взяти мої біофаківські категорії, це наче я з виду під вид переходжу. Якби в мене були вже діти, то писали б у анкетах із робітничої родини. А якщо будуть у мене діти згодом, писатимуть з інтелігентів. Отже, я переходжу Віктора Григоровичу в інтелігенти. В одній команді гратимемо. А ти не жартуй, розгнівався я. У нас загальнонародна держава. І в тому, що ти кажеш, Тиско, є великий науковий сенс. Це тобі лиш здається, що воно так само по собі ведеться. Ми ще мали дорости, дозріти до загальнонародної держави. Цінуй, хлопче. Ви не сертеся. Я ж знаю, що це застарілі класифікації і все одно часом прикро стає, наче нас розсварити хочуть. Ми ж із вами разом завжди. Я це відчуваю. І коли хочете дуже й цим. Але в першій передмові до моїх віршів ви ж зазначили поет робітник. А мав би я на той час біофаківський диплом, то що? Поет ентомолог? Вірші бувають гарні чи погані. І годі захоплюватися тим, що робітник, бачте, вірші написав. Скільки в цьому принизливого для того ж робітника. Ми вже колись із вами розмовляли про це. Просто принагідно згадалося. Ах, Боже мій, як мило, робітник вірші пише. Ні, справді, скільки ж тут неповаги у цьому подиві. Нічого сказав я. Головне, що ми таки спільну справу робимо і робимо її чесно. Все відносно, посміхнувся Віктор мені назустріч. Он ви нам розповідали, що різні капосні питання по закордонах прагнуть задати, то немає питання, на яке радянська людина не відповіла б. Красиво воно і правильно. Але знаєте, це до питання про чесність коли ми після вашого останнього виступу сперечалися про все те, встряв до розмови Григорій Романенко. Є в нас у цеху такий старий слюсар. Молодівище сказав про чесність розводити. Чесність матерія непроста. Сьогодні така чесність, завтра сяка. Що ви знаєте? Ми йому, що, мовляв, у нас після жовтня одна чесність раз і назавжди, інакше й бути не може. Я гадаю, що всі відхилення від чесності, які лиш траплялися, то все доводить лише, що вони ненадовго. Ми ж геть усі виправили і про всі сказали, що належало і як слід, правда ж? А ті всі теревенні велимудрих балакунів з нічев'я, правда ж? І неправильно це шукати тимчасову істину, яку нині сьогодні годилося б прийняти, а завтра може б відкинути. Премію діставати тоді варто, коли вона завтра тобі рук не пектиме, правда ж? Мудрий він чоловік, ваш Романенко, сказав я, доливаючи чаю. Дуже мудрий. Тільки пробачна робітнича то мудрість. Колись справжні робітники навіть піч намагалися змурувати таку, щоб онукам і правнукам також кашу варила. Не знаю, як Романенку вашому, а мені гидко робити таке, за що завтра соромно буде. І тобі соромно і всім порядним людям соромно. А пам'ять у людей гарна, бреше той ваш старий слюсар.